Osasun krisi egoera honek auzolana eta ekimen kolektibo ugari martxan jarri ditu. Osasun gintzako profesionalek eskaz dituzten maskak edo aurpegia babesteko epi biserak edota arnazgailuak etxeetan ekoizteko plataforma bat sortu da. Irude inprimagailuen bitartez material hori ekoizten eta ospitaletara banatzen hasi dira. Josu Asegin Olaza, Irungo 3R 3 enpresako arduraduna. Hemen ari garela gure instalazioetan e, COVID eh, iniziatibari e, laguntzen. E, alde batetik e, biserak imprimitzen eta baita ere palak edo e, ventilador edo e, respiradorentzako pieza batzuk e, egiten. Horrengoz, itxoiten gaude homologazio desberdinak pasatzea, e, serioago eh, pieza horiek e, eh, inprimatzeko. Bitartean ari gara, biseraketa eta e, eh, inprimitzen. Maker edo irude inprimagaiuak baliatzen dituztenen artean antolatzen hasi dira. Momentuz mila eta bosteun lagun dira Euskadi Maian, mota ezberdinetako inprimagaiuak baliatzen dituzte. Gipuzkoan gutxi gora bera egunero bosteun bisera ekoizten dira. Iban Sardon, COVID Euskadi Plataformako Gipuzkoako koordinatzailea. Zan beharra dago Euskadi Maian mila bosteun pertsona baino gehiago gehala, Eta ikusita adibidez, pues, esango nuke bosteun bisera baino gehiago egin ditzazkegula egunero Gipuzkoako talde, talde honetan. Dagoeneko maskarillak eta beste gauza batzuk inprimitzen hasi dira eta etxean horrelako inpresorak dituztenei taldera batzeko deia egin dute. 3R3D enpresak esaterako 3D inprimagailuendako filamentoak saltzen dituzte. Baita eh, esan, esan berko genuke e, saltzen ari garela eh, hemen egindako filamentua e, maker eh, desberdinei edo entitate desberdinei, e, Gipuzkoako udaletxe edo FP zentro desberdinei bidaltzen e, iniziatiba honetarako. E, gure web horrian e, erosi daitezke e, kupon, e, kupon batekin e, euneko amabosteko e, beherapenarekin. E, bueno, gure ustez, e, hobe izango litzateke eh, entitateen bitartez e, eskaerak eta banatzea banan-banan ibili beharrean e, bobinak bidaltzen. Baina ulertu behar da, e, makerrak etxean da, asko daudela eta etxera iritsi behar zaie, iritsi behar zaie paketea irungo enpresa honen eh, kasuan, hogein inpersonan martxan jarri dituzte, eta bisera edo horpegia babesteko kapela bakoitza egiteko ordu bat behar dute.